همیشه یک چیز رو بدونید سوال خوبه سوال باید جواب داده بشه سوال هم جواب میدیم و فکر کنن تا جواب بده همین یک سوال هم به ازان میرسیم و و این بقیه سوالا برای هفته بعد میمونن اما در کل یک چیزی رو باید بدونید ادب ادب الله و ادب رسول الله خیلی مهمه در سوال کردن ادب سوال خودش یه ادب خاصی داره اما وقتی نسبت به مقدسات رسید نسبت به رسول الله رسید نسبت به الله رسید نسبت به قرآن رسید ادب جور دیگر میشه الله رب العالمین در قرآن میفرماید که ولا تجعلوا دعاء رسول دعاء بعضكم بعضا رسول الله را بین یعنی مثل اینکه خود را صدا میزنید صدا نزنید نگو محمد محمد به صورت همدیگه علی و حسن میگید و جای دیگه هم میفرمایند داخل سوره حجرات میفرمایند ولو انهم صبروا حتی تخرج الین لکان خیرن لهم اگه اینها پشت در میان یا محمد اخرج الینا به بیرون کار داریم در میزدن الله چی میگه والله انهم صبروا صبر کن ادب داشته باش بذار پیغمبر به اختیار خودش بیاد اون رو صدا نزن الله داره تعلیم میده ادب را این ادب هست جای دیگه الله رب العالمین هم رسول چی میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الله و ملائکه بر نبی دارن درود میفرستن رحمت نازل میکنن یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما ای اهل ایمان شما این کار میکنید اللهم صل علی این ادب دار الله ادب تعلیم میده الله رب العالمین هرگز نفرمودن که یا محمد فرمود و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول فرمود محمد رسول الله والذین معه شد على الكفار اما یا محمد نفرمودن اما گفتن یا یحیی خذ الكتاب قوه این ادب ادب رسول الله خیلی مهمه این ادب بی ادبی انسانو از دین محروم میکنه داخل مجموع الزوای حدیثی رو علامه حیثمی رحمه الله تخریج کرده اند میگه وقتی که موسی ماده در تابوت گذاشت و در رود نیل انداخت و رود نیل او رو به قصد فرعون رساند خدمه ها گرفتم فرعون داره بچه نمیشد بچه دار نمیشد عقیم بود گرفتم بردم پیش حضرت آسیه همسر فرعون آسیه فرمودم برای فرعون که این بچه الله بچه دار که نمیشی این بچه ای که اینجا آمده این میگیریم بچه ما هست فرعون گفت که لا حاجت لی من به این نیازی ندارم فقط همین قدر گفت من به این نیازی ندارم اینجا موسی علیه السلام در بچه از در تابوت نوزاده نمیدونست پیغمبری اما آینده پیغمبر میشد گفت لا حاجت لی من نیازی به این ندارم اینجا الله رب العالمین او رو از ایمان محروم کرد میره جهنم نبی مکرم اسلام فرمود اگر همین جمله را اگر همین جمله را فرعون اون زمان نمی گفت الله رب العالمین فرعون ایمان نصیب می چون این جمله به کار بود الله رب العالمین او را از ایمان محروم کرد این هم حدیث صحیحی هست صحابه کرام خیلی ادب نسبت نبی کریم داشتند. و دو تا حدیث اینجا هم بگم تو بحث ادب هست در سوالات نسبت نبی هستن باید خیلی محتاطانه سوال میکنی پیغمبر گناه کرد این خیلی خطرناکه حالا سوال دیگر بگم حدیث دیگر از بخاری بخونم داخل غزوه داخل کتاب المغازی غزوه خنین حدیث اومده از برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه سوالی پرسیده شده افررتم عن رسول الله صلی الله علیه یوم خنین آیا شما از نبی کریم از نبی کریم در جنگ خنین فرار کردی یا شما صحابه فرار کردی وقتی سوال مطرح شده حضرت برا رضی الله تعالی چه فرمودن فرمودن که بله یا نه فرمودن که اما رسول اما رسول الله صلی الله علیه وسلم یفر نبی کریم فرار نکیم نکردن بعد فرمودن که اما بله بعضی از ما تکان خوردیم اول نبی کریم کلا از داستان بیرون کردن بعد فرمودن بله فرار کردیم چون اگر اول میگفت بله فرار کردی یعنی نبی کریم هم شامل میشد این خلاف عدم نصف پیغمبر بود در حالی که منظورش اگر هم نباشه اما ادب اینو تقاضا نمیکرد فرمودن که نبی کریم فرار نکرد بعد فرمودن جواب سوال بله ماها فرار کردی ما تکانی خوردیم این ادب از حضرت عباس اموی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوالی پرسیده شده که تو بزرگتری به اعتبار سن یا نبی کریم بزرگترند فرمودن که هو اکبر منی و انا ولدت قبله او بزرگتری از من اما من زودتر از مادر متولد شدم بزرگی از نبی کریمه بزرگ همونه ما کی هستیم هیچ کسی چی نیست در مقابل نبی کریم فرمود هو اکبر مندی اون بزرگتره اون هست بزرگ اما من زودتر از مادر متولد شدم این ادب تعبیر چه از صحابی دیگر پرسیده شد همسین سال نبی کریم بود که شما بزرگترین یا رسول الله بزرگترند فرمودند که هو اکبر منی و انا اصن او بزرگتر از من اما من پیرترم تعبیر چقدر زیبا این است ادب ادب به علم ادب به قرآن ادب به احادیث این خیلی چیز بزرگی. انسان با ادب به بزرگی میرسه بی ادب به جایی نمیرسه در خیلی صحابه کرام را نگاه کنیم در یک, یک حدیث دیگه برای شما بگم آیا آمد که ولا تجهرو ولا ترفو ولا ترفو اصواتكم فوق صوت النبي در سوره حجرات صداهایتان را بالا پیغمبر بلندتر نکنید ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون اعمال ضایع میشن و شما خبردار نیستی آهسته صحبت کنید دعا کو الله چه میگه صداها را بالا پیغمبر بلند نکنید یعنی صداش خیلی پستر باشه نسبت به نبی کریم وقتی این آیه نازل شد عمر ابن خطاب چقدر ادب گرفت چقدر ادب گرفت اینقدر آهسته صحبت میکرد که نبی کریم گفت حالا کم بلندتر صحبت چی میگی کم بلندتر صحبت کن همیشه رعایت می خیلی آرام خیلی آرام صحبت میکرد یا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس داخل صحیح مسلم و بخاری حدیثش اومده با نزول این آیه خون نشین شد خانگیر شد اصلا بیرون اومد نبی مکرم اصلا فرمودن که صحابه نمی نمیبینم این چه شد دنبالش گشتن صحابی دنبالش رفت گفتن که خونه پیدا چرا نمیایی؟ کجا رفتی مشکل چیه گفت که من دیگه تباه شدم من هلاک شدم صدای من خیلی بلنده خودش صدایش بلنده صدای من خیلی بلنده و الله فرمودند که ان تحبت اعمالكم انتم لا تشعرون اعمال ضایع میشن و شما خبر ندارید و من میترسه اونجا صحبت بکنه آواز میره بالا ضایع میشم من هلاک شدم نبی مکرم است حالا بعضی میگه تو من منافق شدم اعمال داره از بین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه تو بهشتی هستی تو اینجور نیستی این میگن ادب الله رب العالمین به صحابه کرام ادب تعلیم داد با ادب با نبی کری صحبت کنی ولا تجعلو دعاء رسول که دعای بعضکم باز یا محمد نگو با ادب یا رسول الله یا نبی الله درو نزن ولو انم صبروا حتی تخرج الیهم بشین تا خودش بیاد بیرون ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی آواز بلند نکنیم ولا تسالوا عن اشياء تبدل لكم تسوكم هر سوالی هم نپرسی که آخر نگران و ناراحت میشی بد تمام میشه صحابه کرام سوال هم نمی کردم صحبت هم نمی کردن آرام صحبت می کردن که اینجا مقام ادب هست پس به این صورت باید این مقام پیغمبره